เตรียมตัวพร้อมแล้วกราบเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งภาคหนึ่งก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธบะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังบกวันตังอภิวาเทมิข้าบเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโตภะคะวันตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกรา สุปฏิปโนภะคะวันโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์ โมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโต สือไปหน้าร้อยหก นับ ขึ้นบรรทัด ที่สี่ ปุณะจะปรังบิกเวภิกขุภิกษุทั้งหลาย อย่างอื่นยังมีอยู่อีก ธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติภิกษุเป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลาย ปัญจสุอุปาทานขันเทสุคืออุปาทานขันห้าอย่างการทันจะพิกเวพิกุธรรมเมสุทิหารติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ปัญจสุอุปาทานขันเทสุคือ อุปาทานขันห้าอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า อิทาวิกเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ยอมพิจารณาเห็นว่าอิติรูปัง รูปเป็นอย่างนี้ อิติรูปัสสะสมุทัยโย เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะตังขโมนความสลายของรูปเป็นอย่างนี้อิติเวทนา เวทนาเป็นอย่างนี้อิติเวทนายาสมุทัยโย เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ อิติเวทนายาอทังขโมความสลายของเวทนาเป็นอย่างนี้อิติสัญญาสัญญาเป็นอย่างนี้อิติสัญญายาสมุทโยเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างนี้ อิติสัญญาญาทั้งกโม ความสลายของสัญญาเป็นอย่างนี้อิติสังขาราสังขารเป็นอย่างนี้อิติสังขารานังสมุทโย เหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างนี้ อิติสังขารานังอัตถังขโม ความสลายของสังขารเป็นอย่างนี้อิติวิญญาณัง วิญญาณเป็นอย่างนี้วิติวิญญาณาสสมุทโยเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างนี้ อิติวิญญาณศาสตังกโมความสลายของวิญญาณเป็นอย่างนี้ ดังนี้อิติอัจตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติ ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายในบ้าง หิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายนอกบ้าง อาจจตปหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติในธรรมทั้งหลาย ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสมุทัยธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหารติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบาง วายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติเห็นธรรมมันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทัยวายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบาง อัตติธรรมาติวาปนัสสสติปัจจุปัติตาโหติก็เลยสติคือความระลึกว่าธรรมมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวเทวายานามัตตายามเพียงเพื่อรู้ ปฏิสติมัตตายามเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิตโตจะวิหารติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ นาจากกินจิโรเกอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวัมปิโกภิกเวภิกขุธรรมิสุธรรมานุปัสสิวิหารติภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติวิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายปัญจสุอุปาทานกันเทสุคืออุปาทานกันทั้งห้าอย่างอยู่ ุนะจัปรังภิกเวภิกุมภิกสูทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีก ธรรมีสุธรรมานุปัสสิวิหารติภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ธรรมีสุอาจติกัพพาหิเรสุอายตเนสุ คืออายตนะภายในและภายนอกหกอย่างกาทันจะพิกเวพิกุธรรมีสุธรรมานุปัสสิวิหารติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ชาสุอาจติกัพังหิเลสุอายตเนสุคืออายตนะภายในและภายนอกหกอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกเวภิกขุงภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้จะคุณจะปัะชานาติรู้แจ้งชัดสิ่งตาด้วย รูปเปจะปัจานาติ รู้แจ้งชัดซึ่งรูปทั้งหลายด้วย ยันจะตาทุพยังปฏิจจาอุปาชาติสัญโยชนังตันจะปัจานาติจารู้แจ้งชาติซึ่งสังโยนคือกิเลสเป็นเครื่องผูกอันอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วย โสตัญจะปัจานาติสัทเทจะปัจานาติรู้แจ้งชัดซึ่งหูด้วย รู้แจ้งชัดซึ่งเสียงทั้งหลายด้วย ยัญจตตุพยังปฏิจาอุปชาติสัญโยชนังตันจะปัจานาติจามรู้แจ้งชาซึ่งสังโยชน์อันอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วยกานันจะปัจานาติกันเทจะปัจานาติ รู้แจ้งชัดซึ่งจมูกด้วย รู้แจ้งชัดซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วยยันจตทุปยังปฏิจาอุปชาติสัญญชนังตันจปัชานาติจามรู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์อันอาศัยจมูกละกลิ่นทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วย ชิวันจะปัจจานาติระเสจะปัจจานาติรู้แจ้งชาซึ่งลิ้นด้วย รู้แจ้งชาซึ่งรสทั้งหลายด้วย ยันจะตตุปยังปฏิจาอุปจติสัญโยชนังตันจะปัจจานาติจารู้แจ้งชาซึ่งสังโยอันอาศัยลิ้นและรสทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วย ยกายัญจะปัญชานาติพุทธเพจะปัญชานาติรู้แจ้งชาซึ่งกายด้วย รู้แจ้งชาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องกายทั้งหลายด้วยยัญจะตตุปยังปฏิจาอุปจติสัญโยชนังตัญจะปัญชานาติจารู้แจ้งชาซึ่งสังโยนันาใัยกายและสิ่งที่ถูก ต้องกายทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วยมานันจะปัจานาติธรรมเมจะปัจานาติรู้แจ้งชัดสิ่งใจด้วย รู้แจ้งชัดสิ่งอารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลายด้วย ยันจตตุปยังปฏิจาอุปชาติสัญโยชนังตัญจปัชานาติจารู้แจ้งชาสิ่งสังโยนอันอาศัยใจและอารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วยยาตาจานุปันนาสสัญโยชนาสอุปาโทติ การบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ตัณจาปชานาติเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วยยัตถาจาอุปันนัสสะสัญโยชนะสัพหานังโหติการละสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรตัณจปัชานาติเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการละนั้นด้วย ยะทาจะปะหินัสสะสัญโยชนะสะอายติงอนุปาโทโติการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไป แห่งสังโยชนระได้แล้ว ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรตัณจาปัชานาตีเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นด้วย อิติอาจตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติด้วยอาการอย่างนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในบางพระอิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติ ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายนอกบ้านตาปิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติในธรรมทั้งหลาย ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบาง สมุทัยธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหารติ และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมนั่นเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบางวายาธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติมเห็นธรรมมันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทัยวายาธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติม เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอาทิธรรมาติวาปนัสสติปัจจุปัติตาโหติก็ระสติคือความระลึกว่าธรรมมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวัเทวายานามัตตายาเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมัตตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิโตจะวิหารติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาลาทิฏฐิอาศัยไม่ได้น่าจะกินจิโรเกอุปาทิยติ เธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวัมปิโกภิกขเวภิกษุธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย จัสุอาจติกาภายเรสุอายตเนสุคืออายตนะภายนอกภายนอกหกอย่างอยู่